Apirilean gaude janik eta azken hilabeteotan adierazi diren laborarien bizibaldintzak askarrak antziak direla iduridu. Ez da gehiago edabidetan ageri horri eman diren balizko konponbideak aski direlakoan. Eta balizko konponbideoiek nagusiki laborari txikien beharrei ez diete erantzuten, laborantzan kotizatu gabe hainbat urtez lan eginduten emazten arazoei ere ez, eta ingurunaren arazoa ere ez, hain zuzen, debatea horren arabera polarizatu delarik ingurumena eh, laborantzaren interesen aurka baritz bezala. Edo batzuen erranetan ere ingurunea zainduz gosetea arriskatzen baginu bezala. Azkenean porrota izan da gehiengoaren eta irabaziak gutiengo baten zat, hots eredu industrialeko laborari handiak eta pozoin txaltzaleak. Nola iritsi gara alako egoera batera? kapitalismoa, leia faltsutua, etekinan konzentrazioa eskugutiren artean. Baina hori dena albidetzen du ingurunearen eta munduaren ikuspegi oso berezi batek. Produktibismoan galdu gara, gauzak ekoizten direla uste dugulako, produzitzen direla, eta antzi dugu berez gauzak sortu edo bir sortu egiten direla. Egun horietan patata batzuk landatzen ibili naiz eta udan bilduko ditudalarik ezinen duterran nik ekoitzi ditudala. Landaturiko tuberkulu bakoitzak landare bat eta tuberkulu berriak sortuko ditu, dena ongi gaki bada. Horretarako lurraren emankortasuna, uriak eta eguzkia baliatuz. Baratze zainak eta aregeiago laborariak, prozesu biologiko guzioiek bideratzen ditu, aurten albezain bertze jateko izaiteko eta etorkizunean prozesu hoiek berdin segitzen alko dutela ziortatuz. Hala ikusi beharko ginuke laborantza. Horrez gain, sortze hori eta janariaren banaketa eta eraldaketa ezinezkoak lirateke mota guztietako zaintzalanak espalida existitzen. Lan egiteko gaidiren pertsonak sortzeko behar den zaintzalan guzia, horren gehiengoa guaindik emazten eskudelarik. Funtsean etorkizun bizigarria izan nahi badugu, laborantza eta hortikaratago ekonomia guzia ikuspegi ekofeminista batetik birpentsatu behar dugu. Ekoiztea ogoi garren mende zaharkituan utzi eta horren ordez sortzea ulertu. Horrekin usten zaituztet eta hemendik bihaste arte.